Tawa kaj capítulo. Chuya espiritu peja huklia Señor ninchikraiko preso kaspaimi ruega kamuykichik allinta kawsanaykichikpaq. Chaypahme Dios jajayasurqankichik. Humillakuspaya Y hinaspa paciencia kaychik. Imamanta papas, kuyakuywan ya aguantanakuychik. Chuya espiritupa ninguan ya PUPI kaichik tukuy tiempupi hawkalla kawsanaykichikpaq. CHUYA kankichik chulla kurpullam, Dios espiritupas. Diosqa KICHIK huk sunhulla Kichikpahmi. Chullallam señorja, chullallam CHUYA yatahmi bautismupas. DIOS PAS Diospas yam. Payqa llapallanpim munaychakun. Llapallanta kamataqmi tukuy imatapas ruran. Paija mi kachkan. Ichaha Cristupa aypusqanman hinam sapakamaman Dios favoreciwarqanchik. Chaymi Biblia Altuman Altumanmi wicharirja. Prisukunatam aparikurqa. Runakunamanmi atiytajurqa. Imatataq wachkanchik wicharirjam Nispaja. Kaywanqa niwachkanchik puntataqa kay pachaman uraykamusqantam. Hinapaylataqmi tukuy imaman huntariykunanpaqpas silukunapa altunkamaraq wicharirqa. ati itapas jorja wakinman apostol kanankupaq, wakinmanñataq Diosmanta willakunankupaq, wakinmanñataq Jesucristumanta allin noticiata willakunankupaq, hinaspa wakinmanñataq iñiqkunata yachachispa michiq kanankupaq. paikunatam churarja Cristupa cuerpon iñiqkunata yanapaspa wiñachinankupaq, chaynapi pipas, kanankupaq, chaynapim iñisqanchikpipas chaynataq Diospachurin riqsisqanchikpipas llapallanchik wiñaspa hukllaña kasunchik. Yuyayniyuq runa hinanya kaspam mana imapapas han Cristo hina kabal kasunchik. Manam kasunga, warmakuna hinanyachu. Warmakunaha hukta hukta kriruspam Wairawan Apachikuchka hina runakunapa aizachikunko. chikunko. Paikunataha sakri runakunam sumaqllataña rimaspa pantarachin. Nyuhanchik hakuyanakuspayachi hapta rimasun, aswan aswan winyaspa. Kristuman rikchakuq Kananjikpa. Payqa llapallan iñiqkunapa umangmi. Llapallan un chikmi. Kristo Cristo chawanchi. Chhaynataqa rurawanchi kuerpumpa partinkunata yanapanakunanpaq tinkinachka hinam. Sapakamam rurananchikta allinta ruraspa kuyakuywan kalpanchakuspa sumaqta willananchik. Kristuwanña Kausaimanta kausaimanta. Señor sutinpim causa Amañaya chichu Dios mana riqsiq runakuna Paikonaja paikunaja kausachkanku mana allin hankuman hinayam. Paykunaqa yuyayninku tutallashqa kaptinmi mana intindin intintinkuchu. Diospa husqan musuq kawsaymantaqa karupim kachkanku. Sunqunkunatapas urumi yarachisqankuraykum mana yachaq kachkanku. Paykunaqa manaña pinqakuq rikuriruspankum tukuy imaymana hangra vidallapi purikuchkanku. Mana allinkunata gustullawanña ruraspankum aswan aswanraq chayna kawsayta munachkanku. Qamkuna michaqa mana chaynatachu Cristumanta yacharqankichik. Sichu paymanta allinta uyarispaja hinaspa paymanta chiqa biechichikuyman hina yachachisqa kaspaja. Puchaman aysaqnikichikmanta karunchakuspaya amaña ñawpa vidaykichikpi hinañachu puriychik. Chayna vidaja pantachikuspa mana allinllata munachisunkichik. Piensas piensasqaykichiktaqa musuqyachichik y Hinaspaya musuqwan pachakuchka hina Dios Kaichik, Diosman kichikpa Chayna runatam Dios chihaptapuni mana Hustu justo kananpaq. Amanya amaña Chihaptapuni Rimaichik rimaychik runamasikichikwan. mi Kanjik Hukwer Pupa partinkuna hinalla. Piñakuspaqa huchaliko uchallikuychikchu. Amaya inte siqaykunankamaqa chikcho. AMAYA CHIKAN tapas dejakoychikchu diablo huchallitisunaykichiktaqa. Pipas ñawpaqta suwakaspaqa, amañaya suwakuchunchu. ima imatapas allinta ruraspañaya, yamkachun chaynapi imallawanpas, rimas yanapaykunanpaq. KICHIKHA amaya, hachasimichu KAICHIK ASUANJA allin kaqkunallataya rimaychik. Chaynapi asuan allinninpaq kaptin aswan aswan wiñanankupaq. kichi kichichikchu chuya espiritutaha. Paitaha Dios sillachkaq hina husurqankichik ichikchup piña Amañaya rabia koja, Chihni koja qaqchanakuqa, insultanakuqa, Nitah imamana allin Rurahpas, Aswanha sumaq sunqu kaspaya Kuichik, Diospas pampa pampachas Kichi, Chainayaham kunapas